Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. U večerašnjoj emisiji nastavljamo s novostima vezanima za zbivanja i teme koje se tiču kulture mladih i nezavisne kulture u Karlovcu i šire. U večerašnjoj emisiji donosimo pregled treninga o lokalnim politikama za mlade održanog proteklog tjedna u Rijeci. Razgovarali smo s predstavnicima organizatora i sudionika treninga. Prvo gošću emisije je Zorica Višković, koordinatorica projekta Demokracija za 5 Plus iz udruge Zoom iz Pule. Možete predstaviti projekt Demokracija za 5 Zbog čega je pokrenut? Projekt Demokracija za 5 plus je partnerski projekt e, pet udruga iz pet različitih županije. To su udruga Zoom iz Pule, odnosno iz Istarske županije, zatim udruga Domać iz Karlovca, udruga Krid iz Petrinje, zatim udruga Infozone iz Splita i klub mladih Bršadin iz Bršadina. Ovaj projekt je na neki način i nastavak projekta koji se provodio prije dvije godine, 2011. godine, koji se zvao Demokracija za pet. Neki i od partnera su zapravo ovaj, ostali isti, dok su neki novi eh, u ovom ovogodišnjem projektu ali se e, nastojalo na tragu ideje i rezultata koji su postignuti sa prvim projektom dalje raditi i dalje razvijati ideju koja je u pozadini, a to je e, razvoj nekih modela komunikacije i bolje suradnje između sektora mladih i donositelja odluka. Kroz koje aktivnosti se projekt provodi? E, prva projektna aktivnost projekta Demokracija za 5 plus je trening na kom se upravo i nalazimo na ovom treningu e, nam je bila želja i cilj okupiti predstavnike mladih udruga, e, mladih i za mlade, e, savjeta mladih, ali i predstavnike gradova i županija na čim se teritorijama provodi projekt, jer je prvobitna ideja bila upravo raditi na, na zajedničkoj komunikaciji i zajedničkim modelima suradnje. U velikoj mjeri smo uspjeli postići ciljeve, ideje projekta. U daljnjem predstoji nam e, medijsko e, predstavljanje ne samo rezultata ovog treninga, nego i e, najava budućih aktivnosti, onda nekakve follow-up aktivnosti koje trebaju proizaći iz ovog treninga, a koje u vidu recimo okruglih stolova, javnih rasprava, tribina i tako dalje. E, gdje bi se dalje e, radilo i konkretnije iniciralo i poticalo tu suradnju na lokalnoj razini. E, zatim e, imat ćemo jedan medijski produkt, to će biti informativni medijski materijal e, u formi video priručnika za vođenje i upravljanje organizacijom, klubom, centrom ili infocentrom za mlade sa nekim dodatnim uputama o tome kako uspostaviti dobru komunikaciju i surađivati na nekim zajedničkom projektu u lokalnoj zajednici sa predstavnicima vlasti i na kraju, e, negdje krajem godine i krajem projekta imat ćemo konferenciju u Splitu koja bi trebala zapravo da posluži kao osvrt na sve ove aktivnosti, ali i da iznjedri nekakve predloge kako bismo i, na čemu bismo dalje trebali zapravo raditi. I see you tonight. I touch you see you. Oh, oh, to bloom Oh, my I seems to bloom? Oh, my I seems to this bloom? I wanna see you naked now Oh, my I seems to this bloom? Oh, my I seems to bloom? I would like to see you in my room I wanna see you naked now Planirate li nastavak projekta i idućih godina te u kojem će se smjeru odvijati? Planiramo iz razloga što kao što smo na ovom treningu imali priliku i čuti i naučiti razvoj politika za mlade u lokalnoj zajednici jeste zapravo jedan maratonski proces na kom se treba raditi kontinuirano i sigurno naivno bi bilo očekivati da ćemo ovim projektom e, riješiti sve probleme u zajednici po pitanju politika za mlade, institucionalnog okvira politika za mlade i, da nam ništa neće ostati u, u narednoj godini i godinama. Zapravo hoću reći puno izazova pred nama i sigurno da ćemo raditi na ovome. Mogu li se i na koji način udruge mladih za mlade i tijela lokalnih samouprava, saviti mladih i ostali zainteresirani dionici uključiti u projekt? Koliko e, sve ovo što, što smo sada rekli nekog inspirira i želi se zapravo uključiti kroz ovaj projekt i, i buduće projekte, sve pozivamo da nam se jave. E, na području e, svake od ovih pet županija. Dakle, možete se javiti predstavnicima e, udruga koordinatorica projekta, to su udruga Zoom iz Pule, udruga Domaći iz Karlovca, udruga Krid iz Siska, Infozona iz Splita i Klub Mladih Bršadin. Slušali ste Zoricu Višković iz udruge Zoom iz Pule. Sada slijedi jedan glazbeni broj, a nakon toga se vraćamo na sljedećeg gosta. milený. Dođi slatki sam do kane, što se bojiš širko ševe žene. Nađemo se na pola puta, zovi dva Branko tapiseria. Dođi slatki sam do kane, što se bojiš širko ševe žene. krevete na sajmu Lazo Čirkuš pristupio seki Traži više jer ne treba mi sve Da zaluta sokolovi kirija Da po pola ruko ne Crna žena, supruga i njena Mračna vina prve počice Ševe žene Nađemo se na pola puta Novi par, Branko, tapiserija Dođi slatki sam do kane Što se bojiš, Čirko, ževe žene žene Nađemo se na pola puta S nama je Slaven Kadečka iz udruge Krid Petrinje. Kakva je komunikacija udruga mladih i za mlade i lokalnih samouprava? Po komunikaciji između organizacije mladih i za mlade u Petrinji i između lokalne samouprave bila je dosta narušena posljednjih godina. E, to je se bilo kulminiralo nekakvim znači, otporom lokalne samouprave kako bi pružili prostor za mlade u gradu. E, nekoliko organizacija, među kojima su udruga Mladih Krid, udruga X i udruga pa, Mladih Panjo, su pokušali izboriti se za neko svoje mjesto u napuštenim prostorima u gradu Petrinja, ali tu je došlo znači, do sukoba između gradske uprave lokalne i udruga. E, što je kulminiralo znači da se nekim udrugama su se rezala sredstva na proračunima i takve stvari, dok sada evo u zadnje vrijeme posljednjih godinu dvije, znači situacija se poboljšava, došlo je do pozitivne komunikacije između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koje, koje predstavljaju znači udruge mladih i za mlade, te popravlja se znači sada na neki način e, dolazi do poboljšanog odnosa, organizacije dobivaju prostore i znači ono što, za što su se najviše borile sada to uspijevaju i ostvariti. Komunikacija nije funkcionirala zbog toga što nije postojala znači, zainteresiranost lokalne uprave za probleme organizacija e, mladih i za mlade. To je sad to gledamo mi iz perspektive znači, organizacija mladih e, najviše, ali u zadnje vrijeme znači, pošto su se organizacije mladih i za mlade dokazale znači, u svom radu da znaju privući sredstva, da znači da su one kompetitivne, znači da oni rade sa mladima, da dosta mladih posjećuje te organizacije, lokalna samouprava uvidjela da znači da stvarno se nešto događa oko toga i znači e, zbog toga mislim da su sada počeli, znači su taj stav i počinju komunicirati sa nama kao predsjednicama organizacije civilnog društva. Lokalna samouprava potpomaže znači organizacije sa civilnog društva konkretno udrugu Mladih Hrid, sada tako da smo dogovorili prostor za mlade gdje ćemo smjestiti znači klub mladih i centar za mlade u Petrinji. A dok ostale organizacije civilnog društva znači isto također su došle znači do komunikacije o tome da su uspjele pronaći prostor gdje su znači dobili potporu od grada, gdje je grad znači prostore od, koji su u Republike Hrvatske su dale potporu da se da taj prostor u organizacijama civilnog društva na korištenje. love this record, baby. voditeljica treninga Mirela Travar iz Mreže Mladih Hrvatske predstaviti će nam što su sudionici mogli naučiti na treningu. Trening je trajao e, gotovo četiri puna dana. Cilj treninga je bio da upoznamo mlade sudionike i sudionice, odnosno predstavnike organizacija mladih i za mlade, savjeta mladih e, i jedinica lokalne i regionalne samouprave iz cijele Hrvatske da ih upoznamo sa time što su javne politike za mlade, kako se one ostvaruju na lokalnoj i nacionalnoj razini i kako kako se u osnovi ostvaruje suradnja između različitih sektora pri ostvarivanju kvalitetnih javnih politika za mlade. Ono što smo moj kolega Nikola Buković i ja tijekom ta tri dana treninga napravili je da smo pokušavali prikazati vrlo iskustveno i radioničarski tim mladim ljudima kako izgleda proces stvaranja javnih politika za mlade, E, kako je izgledao proces stvaranja nacionalne politike za mlade u Hrvatskoj, e, koji su bili zagovarački akteri, e, koji su bili općenito dionici u društvu zainteresirani za nacionalnu politiku za mlade i kako se nacionalna politika za mlade prenosi na lokalnu razinu i kako ti mladi ljudi u svojim lokalnim zajednicama mogu djelovati i utjecati na to da se donose i provode kvalitetne lokalne politike za mlade. Smo, imali smo stvarno jedan fini broj koji je potreban e, da bi, se, da bi trening bio uspješan. E, obično kad radimo procesne treninge od 15 do 20 ljudi je neki idealan broj i tu smo negdje uspjeli ostvariti. E, ono što bi bilo dobro je da je bilo više predstavnika lokalne i regionalne samouprave, dakle predstavnika koji rade u mjesnim e, ili gradskim zajednicama, e, tako da i oni dobiju uvidu u to kako, su, kako se ostvaruju načela suradnje, odnosno da dobiju znanja o tome kako stvariti komunikaciju sa organizacijama mladih i za mlade na lokalu, gdje to je bio tad slučaj samo sa određenim e, jedinicama lokalne regionalne uprave jer ih nije puno na kraju sudjelovalo na treningu. Naša posljednja gošća je Nikolina Ivinac iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Karlovca. Kako gledaš na unapređenje suradnje udruga i, i lokalne samouprave što je i bila tema treninga? Prvo mogu napomenuti da mi se trenik vrlo svidio budući da su na radionicama bili prisutni predstavnici vlasti i predstavnici udruga što je jako bitno jer e, smo izvukli zaključak iz toga da zajednički doprinosimo nekakvom ostvarenju ciljeva moramo stvarno zajednički to učiniti znači međusobnom suradnjom, komunikacijom i otvorenošću, biti spremni na bilo kakve sugestije, prijedloge, a i na neke pritužbe. I jednostavno za mene je zaključak taj da u svemu tome moramo zajednički sudjelovati. Budući da volontiramo jednoj udruzi već duže, imamo vrlo pozitivne primjere, znači komunikacije naše udruge sa vlastima, znači jedinicom lokalne samouprave, tako da s te strane strane mogu ja reći da vrlo pozitivno komentari, znači velika otvorenost i prihvaćanje bilo kakvih prijedloga. A inače, budući da sam u odjelu, upravni odjel za društvene djelatnosti i vidim zapravo obe strane, znači strano i udruge u kojoj sam sama i strano zapravo i vlasti, pa mogu reći da su referenti i zapravo stručnjaci i zaposlenici u gradu vrlo otvoreni bilo kakvim prijedlozima i pitanjima od udruga i mladih. Koji su razlozi nedovoljne komunikacije lokalne samouprave i udruga mladih i za mlade? Smatram da zapravo ta komunikacija nije e, dobro ostvarena jer e, možda nisu do kraja izražene te želje ili e, ideje i možda jednostavno sve ostaje na tome svi raspravljamo o nekakvim problemima, a nikad ne dođemo sa konkretnim problemima vlasti. Smatram da je isto jedan problem to što samoupravni odjel za društvene djelatnosti ima vrlo široki aspekt i po meni je i problem nedostatak stručnih osoba koje bi e, davale nekakve prijedloge, znači rješavale neke probleme od samih udruga, problema mladih, znači nedostupnost ne zato što ne žele, nego jednostavno nedostatak vremena. Slušali ste emisiju o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up koju su pripremili Vedrana Tatalović, Roko Šikić i Barbara Ravbar. Emisija je nastala u produkciji Udruge za kreativni razvoj domaći, a realizira se u okviru projekta Mladi, aktivizam mediji, uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim na valovima Hrvatskog radija Karlovac, možete nas pronaći i na internetu na stranicama karlovacmediaaktivist.wordpress.com i planetmagazin.net. Želim vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja. I just mock Whoa! fucking socks off. <laughs>